egiten alginen gehiore, aruak laundu gitu. Airuro iruko zubia libratu zuten eh, atzoa jatsaldean FDS-ako laborariek, kasik eh, zazpiei eguneko mobilizazioaren ondotik eh, bertatik eh, ateratu dira baina borroka zela hortan egoten iragarri dute haien ejanetan atal ministroaren neugiak ez dira nahikoak ondoko hilabeteko Parisko saloina edota udauntako joko olimpikoetan ere ekintzak burutzea aurri ikusten dute atzo mintzatu ginen Patrick Etxegarai FDSako kidearekin Bai, bakia hartia dugu, ben, gauk uh, atxalde honetan eh, mentik joan engida. Benan, bon, uh, behar balimada berriz ginen gira hori eh, benetako aberti du, mendu bat da bakarrik, oiten ahal ginen, bat, zahamoste egun Benan, bon, uh, gure borroka segituko da. Eh, gure lehen ministroak ez ditu eh, repostu guziak ekarri janastian, eta behar balima da berriz ginen gira hunat edo beste noapeit, eta menturaz sindikatu guziak elgarrekin, menan eh, ondoko egunetan errepostiak ez ditu gure galde nako berriz ginen gira. Ba, aniz gauza falta da, mementoan santima bat ez daugu ekartzen, gu eben, ha, eskoldun hazler zeurik eben, sos bat ez du ekarri, eta gero deuze ez du ekarri ere eben, gazten dako, instalazionari buruz, erreter buruz, normer buruz, eh, bankuer buruz, anitz, anitz ere postu ono baditu ekartzeko lehen ministroak, agian ekarriko ditu inala fite. Guk zer nahi borroka segituko dugu, ondoko astetan, ondoko hilabedetan, eta ez pali ebe repostu fite, helduen udan, hori zanen gira, eta ordian mundu guztiak ikusiko du e, frantziako laborariak ebe, inket dilea. Bilana eh, ongi pasatu da, Bakurik ez da, ez dugu deuze handeatu, ez da izan, eta bon, haste bat atxiki dugu eta nahi ginduen gelditu ere denaguntza joan gizien du. Gabriel Atalen Neuriek ez dute Sebastian Uturriak asetu bere iduriko urgunago joan behar da. Bada haste bat, zibihau eh, hau uh, etxegitzen dugula, eh, jakusteko mm, frantxez estatiai, uh, eh, oi uh, eh, eh, laboiek eta frantzeko laboiek aski badiela. Uh, Departamentian uh, desidatu dugu uh, egiti bat Euskal Herrin eta bat Pauen. Hor, algareki Euskal Herriko laboiek uh, desidatu dugu egin uh, zubi hau uh, utziko gunila, Mobilizazioa utziko ez, eh? utziko nila zubu hau simboliko ki, uh, eh, bat ez uh, eh, etxeki dugu. Izanti uh, eh, mezura bat hor anunzatuik lehen ministroak uh, igan oztalian, bon, enetako hoi uh, klarki eranen deus ez da hoi, enetako hirunago behar da zun. aitzin etxeki kotuk hor beste aksione bon, ez dakidu anu mena hilabetez hor paizeko salua helzen beita hilabeten buian. Eta geho ez fakien zinik eta nun abeite nahi gemesala entzunik zunik. Badateke azken etapa Jodos Olimpikak. Etordian, uh, eh, mementua dateke sikul ezpik ezpakia entzunik. Esplikatzeko ez dugula lasatik. Horien, egun eranen dugu, igan hastia jakusteko zen ezerki hasten ginela. Dila hilabete pasifikoki hasi ginen. Panoak ungeatu guntien esplikatzeko. Bazela problema bat, bungainan ibilten ginela. Gue helbuia da, bizitzia, gue lanetik, eta respatatuik izatia hoi da gaiza handiena guntako, eta hoi bada aspaldi ekela habu respetatuk. Eta behar bada, beste nibel bat igan, beste nibel bat igan endugu, eta hoi behar da buian sartu makroen buian.